Georgos kai Phuton. Phuton en eis Georgou choran, carpon me feron, alla monon struthon kai tetigon keladuunton en kataphyge. Hode Georgos hos acarpon ectemein emellen, kai de ton pelucun labon epefere ten plegen. Hoide tetiges kai hoi struthoi, hic ete von ten cata auton me e copsai al e asai hoste aiden en auto e caise ton georgon terpein hode meden auton frontisas cae deuteran plegen, cae triten e pefere. Hos de to dendron, zmenos melison cae meli heure geusamenos de ton pelucun eripse kai to phyton etima hos hieron kai epemeleito hoti uto suton hoi anthropoi fusei to dikaion agaposi kai timosin hoson to kerdaleon epidiocusi